bidarreko proiektuak izanen ditugu izpide eta horretarako gure gaurko goizberriko gomita izanen da Jean-Michel Antxordoki bidarreiko auzapeza, egunan? Egunon? Egun hona? Eta mil eskergo izuntan gurekin izaitagatik Euskal Irratietan, lehenik eta behin, proiektu gotorrenetarik batekin abiatuko gira, seguraski bidarraira sartzen ziztelarik, eh, erdiaroko zubiaren aitzinean ikusko duzue eraikin suri handi bat, eh, duela kasik urte utxik dena, onjoenia deitzen da, lehen goztatu bateko eraikina da, eta bertan proiektu zinez eh, handi bat duzue aitzin ikusirik. Bai, on joanea uh, proiektua, behaz, egan duzu mesela, proiektu ahondi bat da, gotor bat. Hor, uh, eh, EPFL-akin batean eosik ginen, behaz, on joanea lehen goztatu hori. Hor, uh, eh, onduan, uh, instalatia da behaz kanaldude, eta kanalduderen ondoan diren... Uh, Languntzaile eta elkarteekin uh, lantzen ari gira uh, onjoniari buruz proiektu bat eta ere bada herritar talde bat uh, lantzeko proiektu hori. Hortan behaz uh, izanen dira leku partekatu batzu, leku parte katze batzu, bulero batzu, eta kanaldudek ere, nola beren egitura nahi duten kanalduden izulian ere bulero batzu uh, izanen dira hor, uh, impresa leku bat ere, uh, formakuntza leku bat ere, horik gehiago izuliak video eta numerokoari buruz, eta jan artean hemen ezagia ditu erikoetxean antzine gainek aldean, behaz, burero batzu, jan uh, obrak egin artean hemen hasiak gira, deia aktivitate hori pizten, eta hor badira behaz uh, artxiketo batzu eh, plantan ezagia dienak hor, eta ere uh, soinuari buruz lan egiten dutena deekin batean. Behaz gure proiektua hori da, jakinez batimendu hori zubi haren ondoan da, eta zubi hori klasatia da, behaz ez du nola naika uh, behiz al, eta jakinez bajeatu behar dela dena behitaik egiteko. Hmm. Eta zonbateko buseta galdeginen du proiektu horrek? Bai, uh, ez gia ono buzetan eh, sobara sartiak, baina eh, egia da... Uh, Inadula inkesta bat hori buruz eta pentsaudula miliun bat, miliun bat eterdi gostako dela dena eraiki orduko. Mhm. Ara, beraz, ikusentzunezkoari eskainitako polo bat bezala ez, izan liteke onjoenia, hemendi kurte batzuetara, eta horrez gain ere, etxe bizitzari loturiko bestelako egitasmo bat ere duz, abiatu duzue, baina gainera kasuntan adineko pertsonei zuzendua. Bai hori da, beraz, eh, dila bi urte asigira lotizamendu bat uh, eh, eraikitzen, hori uh, gazten dako, partikularak uh, eosiduzte lujak, beraz, haidea uh, jende horik, uh, bai gazte horik etxeak eraikitzen, eta batzuek iginak deia, eta horren ondoan badugu proiektu bat, beraz, aski potoloa hori re, e-, etxe bizitza bat egitea, nun izanen dian sortzi bizitza, uh, hori uh, hituen eta bost urtetai goiti dituzen jenden dako, hor bizitzen alko dia, baina horren izulean ez dia bakarrik beren apartemenduetan biziko, baina izanen dia leku partekatu batzu eta uh, animazione batzu eunan zehar norbaitek animatuko du leku hori eta ba, ero eh, iloteia, ero batziak, ero uh, eh, kozinan, ero la hartzeko animazionia hori buruz, eta hori uh, loko legiturarekin eta gurekin elkarte bat lokolekin hartzen dena eta hori leko hori animatuko dina. Eta presaski baliatzen dut memento honta eta hori, proiektu hori, idekia izanen da ez bakarrik uh, jender, baina hauzo erritako jender ere, eta inkesta bat uh, izan da hauzo erritako jender, et, uh, jakiteko e interesatia dien jendiak etxe bizitza hortan txartzeko, zenta, en euh, proiektua berek ere manen dute, antzinetik ere manen dute proiektua, hor biziko dien jendek behar dute bere proiektua ere ez da azken mementuan apartemendu bat libratuko eta hor bizitzen halko, antzinetik beharko da, hor bizituko dien jendek proiektua behaute eraiki berek gurekin eh, elkarte horrekin. Mhm. Eta proiektu hori nola abiatu zen eh, Jamise Lantxordoki, bazen behar bat adineko eta zokupatzeko bidarrain? Bai, behar hakusi dugu, zenta uh, eh, haniz uh, eh, etxe haundi eh, badia uh, lehengo etxaldiak, baseriak, eta hor bizidia ardura jende bat, ero bi, ardura saharrak ere, hor gelditiak, eta nahi gure, uh, nahi kerialitaike, hor bi, etxe haundi horietan bizidien jendeak uskat erridat karazia, eta zendako ez, gazte batzu plantan ezartzia laborari etxe haundi horietan, apartamendoak uh, eginez, edo leku haundi ondiorik puskat partekatuz eh, hori uh, ditaike, zaharretxa joan antzin puskat etapa bat uh, berba egian bizitzia eh, xaharrorik. Uh, mhm. Eta ara, eh, behar lotizamenduan ere aitzin ikusten dira familia berriendako etxe bizitza batzuk, dirudienez bidarrain familia eta aur berriak badira eta horri begira aurtzaindegi bat ere sortzeko egitasmoa agertu duzue. Bai hori da, beraz, aigia hori launtzen, aurtzen degi eskualdun bat, uh, laberizatua, beraz, uh, hor ere sartugia eh, departamentoakin, erielkargoakin, EEP-kin, uh, lan batean eta hor uh, eh, ailikira lan zen elkarte bat muntatzen ari asiagira ere zenta zinez eh, behar jabaita orzen bat zain izan dugu behar jaundia badela eta gehiena ere uh, eskualakzkoa bat jakinez inmersoari buruz eskoletan eta gehiago lan dela eta hori entereskarri hartxe dugu kipi-kipitik zinez eskuara lantzia izkuntza hobetzeko eta lantzeko gero. -hmm. Eta astapen batean zonbat aurra hartuko lituzke aurtzaindegi berri horrek eta noizko e, aitzin ikusten duzue egina izanen dela. Gure naik idealitaike hoita lau urtearen bukaeran bukatzea proiektu hori, hoita lauian, hoita bostean, hola, bimina hoita lauian, bimina hoita bostean bukatzea proiektu hori, eta e, litaike berba astapenean hamak eh, haugen tokia, eta asteko hama bietano e, eh, joaiten da, gero onditzen alko da. Eta badakizue non izanen den aurtzein degi berri eta zenbat e, kostako duen? Bai, eh, Puskat finantza mailan asiagia ere lanian eta eh, nun izanen den eh, pribatu baten etxan izanen da, zenta pertsona batek badu proiektu hori, eta elkarte batek kudeatuko du, eta elkarte horrek kudeatuko du leku hori gero. <laughs> Ara, ikusentzunezko polo bat e, eh, onjoenia zarraren eraikinean, aurtzaindegi euskaldun berri bat, e, zuzendutako etxebizitzak etxe bizitzak eh, gune partekatuekin, e, bidarraiko herriak badituela proiektu berriak aurten, eta ezin genuke aipatu gabe utzi ere, azken egunetan edabideetan zabaldu den beste proiektu bat, proiektu berezi bat nonbait, e, ardi borda baten araberritzea, gazte batzuk abiatu duten proiektua inzuzen. Bai, hori eh, tal, eh, gazte talde bat e, hori gazte horik iten dute formakuntza bat e, alazesi bai honan behaz, eta badut txekatzen zuten proiektu bat urtean beren formakuntzan sartzen zena, eta proposatu dugu behaz bordaz, mendiko bordazahar bat behar antolatzea, eta hori berek dute kudeatzen finantza mailan, behaz e, dute finantzamendu bat behar mila horrokoa borda hori lehen bezala ardiborda gisa egondadin, hajixuk idogean egina, teilatia lauzaz, eta zinez patrimonio hori puskat uh, altxatzeko, zenta badianiz ardiborda lujian dienak, eta zendako ez behitu borda horik, baina berba mendizaleake uh, erola aldu delaik, hor aterpetzeko, baina ez da aterpetxe bat izanen. Eta preseski mendizaleak aipatu dituzu, San Michel Antxordoki, iparla gainean duzu eta aste ondar guziz jende hainitz erakartzen du bortuak. Aurtengo turismo sasoinari begira zer pentsatu duzu herriko etxetik? turismoari loturik, mendiari buruz uh, eh, adigira beti eh, adibidez uh, bastango errekari buruz ere, horre badugu proiektu bat uh, Euro Region delakoarekin, uh, sartugia ahemanetan ernani erriakin, eta nola sekatzen zuten han badute iduriz errekabat uh, puskat problematikoa dena nun jende aniz zibiltzen den, guk hemen ere bastango errekan jende aniz zibiltzen baita, eta uh, jaz deia uh, hartu ginin langide bat puskat ekogard gisa puskat eh, leku hori behiratzeko eta informazioen emaiteko erro jaditen zian jendeak eta behaz eh, ernaniekin ahemanetan sartu gia eta presentatu dugu dosier bat uh, laguntzak diru mailan norbait uh, liku hori hobezeko eta norbait lanean hartzeko toki hortan. Mhm. Ara, egin dugu Bidarraiko herriko aurtengo proiektuen itzulia, Xamisel Antxordoki Bidarraiko auzapeza, mil esker goizuntan Euskal Irratietan gurekin izaiteagatik. Ba, mil esker zer, talazte arte.